Հակառակորդը շարունակում է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Պաշտոնական այցով Հայաստանում է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ադրբեջանը փորձում է Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման քննարկումները տեղափոխել այլ հարթակներ։ Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհի կառուցումը կավարտվի 2016-ին։ Մարտակերտի անաստաբուժական լաբորատորիան տարիների պատմություն ունի։ Այսօր նշվում է երիտասարդության համաշխարհային օրը։ Ատոմ Էգոյանի ֆիլմը աժանացել է հանդիսատեսի համակրանքին։ Հերհերի Սոսին Սխտորաշենի հսկայի հասակակիցն է։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Նոյեմբերի 9-ին եւ լույս 10-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 60 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից եւ 60 մմ-անոց mm հականանետից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 800 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն, անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նոյեմբերի 9-ին ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովին։ Ողջունելով հյուրին նախագահը գոհնակությամբ է նշել, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև դաշնակցային հարաբերությունները դինամիկ զարգանում են, ինչին ըստ նրա նպաստում են տարբեր մակարդակի բարբերական փոխայցերը, որոնց շրջանակներում ընթացիկ տարում Երևանում եւ Մոսկվայում կայացել են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումները։ Բարձր մակարդակի մի շարք հանդիպումներ են տեղի ունեցել նաև Եվրասիական միության, ՀԱՊԿ, ԱՊՀ ձևաչափերով կայացած միջոցառումների շրջանակներում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գնահատմամբ կանոնավոր բնույթ են կրում երկու երկրների օրեսդիր եւ գործադիր իշխանությունների ներկայացուցիչների միջև շփումները։ Ըստ ժամանակացույցի ընթացիկ տարում արդեն անցկացվել են միջկառավարական եւ միջխորհրդարանական հանձնաժողովների նիստեր։ Օրերս Երևանում հաջողությամբ գործունեությունը ավարտեց միջտարածաշրջանային համագործակցության 4-րդ համաժողովը, որին մասնակցեց նաև պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Ռուսաստանի Դաշտային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն։ Հոկտեմբերի վերջին Երևանում անցկացվեց Արևելյան լեզուների Լազարյան Ճեմարանի 200-ամյակին նվիրված Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի շրջանավարտերի 3-րդ միջազգային ֆորումը։ Բոլոր այդ հանդիպումներն ու միջոցառումները ըստ նախագահի եղել են երկուստեք օգտակար եւ արդյունավետ։ Սերժ Սարգսյանի համոզմամբ շփումների նման ինտենսիվությունը վկայում է բոլոր ուղություններով դաշնակցային փոխգործակցությունը զարգացնելու երկու երկրների փոխադարձ հետաքրքրվածության եւ արկա ձևաչափերի շրջանակներում ընթացիկ հարցերը համատեղ քննարկելու պատրաստակամության մասին։ Զրուցակիցները համակարծիք են եղել, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև հետևողականորեն զարգանում է համագործակցությունը տնտեսական, ռազմատեխնիկական եւ հումանիտար ոլորտերում։ Վերջին 1.5 տարվա ընթացքում իրավապայմանագրային բազան հարստացել է գրեթե 3 տասնյակ միջպետական, միջկառավարական, միջգերատեսչական եւ միջտարածաշրջանային փաստաթղթերով, ինչը ըստ նրանց վկայում է երկկողմ օրակարգի հակեցվածության մասին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը բարձր է գնահատել Ռուսաստանի դերը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում եւ տարածաշրջանում անվտանգության ու կայունության հաստատման գործում։ Արտգոսնախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի Հանրապետության նախագահին է փոխանցել Ռուսաստանի նախագահի ջերմ ողջույնները եւ ընդգծել, որ Վլադիմիր Պուտինը հետևողական է հայ-ռուսական բարձր մակարդակի պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու հարցում։ Սերգեյ Լավրովը եւս գոհնակությամբ է փաստել բոլոր ուղություններով հայ-ռուսական երկկողմ փոխգործակցության արդյունքում արձանագրված առաջընթացն ու դինամիկ զարգացող հարաբերությունները նաեւ ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակներում։ Հայաստանի լիիրավ անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը նրա համոզմամբ դրական ազդեցություն կունենա տնտեսական հարաբերությունների առավել խորացման ու զարգացման տեսանկյունից։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացին արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւս մեկ անգամ ընդգծել է, որ հիմնախնդրի խաղակարգավորումը այլընտրանք չունի։ Հանդիպմանը զրուցակիցները մտկեր են փոխանակել նաեւ միջազգային արտի խնդիրների ու մարտահրավերների շուրջ։ Նոյեմբերի 9-ին կայացել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը, ապա մամուլո ասուլիսը։ Ինչպես նշեց Էդվարդ Նալբանդյանը, հանդիպման ժամանակ քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը, այն ջանքերը, որոնք գործադրում են Ռուսաստանը եւ մյուս համանախագահները։ Մենք բարձր ենք գնահատում այդ ջանքերը, որոնք ուղղված են Ղարաբաղյան հակամարտության բացառապես խաղաղակարգավորմանը, եւ ես կարծում եմ, որ մենք կշարունակենք աշխատել այդ ոգով։ Հերուստալերագրողի այն հարցին, թե ինչպես է մեկնաբանում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովի քաղաքական կոմիտեի հաստատած բրիտանացի Ռոբերտ Ուոլթերի զեկույցը Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ Էդվարդ Նալբանդյանը պատասխանել է. Ադրբեջանը փորձում է Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման քննարկումները տեղափոխել այլ հարթակներ, այլ ձևաչափեր։ Իսկ միակ ձևաչափը, որը ունի միջազգային հանրության մանդատը, ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափն է, որը միջնորդական առաքելություն է իրականացնում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Հայաստանի դիրքորոշումը միանգամայն համընկնում է համանախագահների այն դիրքորոշմանը, որ այլ կառույցները, գազམ་ակերպությունները չպետք է որևէ քայլ ձեռնարկեն, որը կարող է խոչընդոտել խաղակարգավորման գործընթացը եւ հատկապես սրել լարվածությունը տարածաշրջանում։ Իր հերթին Սերգեյ Լավրովը հավելեց. Մենք Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան կտրականապես դեմ ենք, որ հետևողական գործնական համբերատար երկխոսության փոխարեն փորձ արվի հարցը տեղափոխել միջազգային այլ հարթակներ, որոնք կարգավորմամբ չեն զբաղվում։ Համենայն դեպս միջազգային հանրության անունից նրանց այդպիսի հանրարարություն որևէ մեկը չի տվել։ Համանախագահները աշխատում են կողմերի միջև համաձայնության հիման վրա, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից հավանության արժանացած համաձայնությունների հիման վրա։ Այդ երյակը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման լիազորված հավաքական միջնորդ է եւ ցանկացած կտրուկ ծայրահեղ գործողություններ, ում կողմից էլ դրանք ձեռնարկվեն, միայն վնասում են գործին եւ վնասում համանախագահների աշխատանքին, որոնք կարկնում եմ շատ ու շատ ակտիվ աշխատում են ոչ միշտ հրաապարակայինորեն, բայց մենք միշտ կողմերի հետ կապի մեջ ենք եւ նախարարների եւ մեր հատուկ ներկայացուցիչների մակարդակով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վարդենիս Մարտակերտ ավտոճանապարհի վերակառուցման աշխատանքները շարունակվում են երկրորդ փուլով։ Ծրագրի իրականացմանն են նպատակա ուղղվել հերոստամարաթոն 2013 եւ 2014-ի հանգանակությունները։ Ձեռնարկա ավարտին հասնելու նպատակով միջոցներ են հատկացվել նաեւ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունների կողմից։ Ճանապարհի շինարարությունը կշարունակվեն Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ռազմավարական եւ նպատակային ծրագրերին զուգահեռ եւ կավարտվի 2016-ի վերջին հայտնում են հիմնադրամի մամուլի ծառայությունից։ Նոյեմբերի 1-ի դրությամբ ամբողջ ճանապարհը ունի ավելի քան 49 կիլոմետր ասֆալտի երկշերտ ծածկույթ։ Մնացած հատվածներում իրականացվում են ճանապարհի հիմնահատակի կառուցման աշխատանքներ։ Շուրջօրյա միջինը +10 ջերմության պայմաններում ճանապարհի կառուցման աշխատանքները կշարունակվեն։ Ձմռան շրջանում կիրականացվեն նախապատրաստական աշխատանքներ, մասնավորապես խաչի, ավազի եւ այլ անհրաժեշտ նյութերի պահեստավորում, ինչպես նաեւ ասֆալտբետոն գործարանի եւ ճանապարհաշինարարական մեքենաների եւ սարքավորումների վերանորոգում եւ համալրում, գարնանը աշխատանքները վերսկսելու նպատակով։ Ավելորդ չէ նշել, նշել, որ շինարարության ողջ ընթացքում ճանապարհը երթևեկելի է եղել նաև մարդատար մեքենաների համար։ Մարտակետի շրջանի անասնաբուժական լաբորատորիան երկու տարիների պատմություն ունի։ Ինչ աշխատանքներ են իրականացվում այստեղ, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Մարտակերտում գործող անասնաբուժական լաբորատորիան վերահսկում է շրջանի անասնագլխականակը։ Միայն լաբորատոր հետազոտություն անցնելուց հետո տվյալ մսարմթերքը կարող է շուկա հանվել, վստահեցնում է լաբորատորիայի տնօրեն Արա Հակոբյանը։ Զգուշացված է, որ ով ուզի սննդամթերքի համար խոշոր եղջերավոր, մանր եղջերավոր կամ հավեր վաճառի, պիտի անմիջապես տեղյակ բայ անասնաբուժական կենտրոնին, անասնաբուժական կենտրոնի սննդի անվտանգության աշխատողին որպեսզի համապատասխան փաստաթղթի միջոցով վաճառքը քիլատրվի։ Եվ դա էլ իրականացվում է։ Լաբորատորիայի անասնաբույժ Կարինե Ավթանդիլյանի խոսքով ամենաշատ հանդիպողը բրուցելոզ հիվանդությունն է։ Խիստ կարևոր է մեր բնույթը գրում, ստուգում ռոզբենգալ պրոբը, այսինքն բրուցելոզի դեմ։ Պրոբը տնվում է ռոզբենգալ պրոբով, այսինքն անտիգենը 0.03 հատիլ անտիգեն, մեկ էլ 0.03 շիճ։ Մունք ունքունում ապահով զգում ես, որ իհարկե շատ կարևոր է համ ստուգվում է մթերքը օգտագործում ենք նորմալ հասկանում ենք որ պետանիա է օգտագործման համար Լաբորատորիայի տնորենը կոչ է անում բնակչությանը ուշադիր լինել եւ անպայման հետևել, որ เป զի տվյալ մսամթերքը ժամկետած չլինի։ Եթե պիտանելությունն իր ժամկետից անցել է, կարա չգնի, իսկ մեր Սունդիայի անօտամության աշխատողը անգամ խանութներն է գնում, մանկապարտեզներն է գնում, այդ մսերը, որոնք որ արդեն պիտանի չեն, խոտանման են ենթարկվում։ Եղել եւ շատ անգամ այդ մսատերը ինքն էլ է դա ընդունել, ու ինքը սխալ է։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Հերհերի սոսին Սխտորաշենի հսկայի հասակակիցն է։ Բելա Լալայանի անդրադարձը Արցախի խորհրդանիշներից մեկը Սխտորաշեն գյուղի տնջրեն վաղուց դարձել է զբոսաշրջիկների այցելությունների հիմնական վայրերից մեկը ավելի քան 2000 տարեկան այս հսկայի մասին Արցախում գիտեն գրեթե բոլորը, սակայն շատ քչերը գիտեն, որ Սխտորաշենի սոսին իր տեսակում միակը չէ Արցախում։ Նրա հասակակիցը, որ գտնվում է Մարտունի շրջանի Հերհեր գյուղում, չի զիջում Սխտորաշենի իր ցեղակցին ոչ չափերով, ոչ էլ գեղեցկությամբ։ Հերհերի բնակիչ Վալերի Գրիգորյանը վստահեցնում է, որ իրենց գյուղի սոսին ավելի բարձր է Սխտորաշենի իր ազգակցից անձամբ է չափումներ կատարել։ Նրա տեղեկությունների համաձայն դարեր առաջ Հայաստանի Խոսրովի անտառից 3 սոսենիներ են տեղափոխվել Արցախ, որոնք տնկվել են Սխտորաշեն, Հերհեր եւ Սոս գյուղերում։ Վերջինը չորացել է իսկ ահա Սխտորաշեն ու Հերհեր գյուղերում տնկածները կանգուն են առ այսօր ավելի բարձր է, ավելի բարդամաստ է։ Ես ինքս եմ դա շփալ, աշակերտներ ուղղեմ, ասած ես մաթեմատիկ շփալ ենք, աշակերտներ որպես խնդիր։ Անհասանելի դետի բարձրությունը որոշել դա այդպես մաթեմատիկայի խնդիր կա։ Շփալ ենք ավելի բարձր է։ 12-18 մետր բարձր է մերը։ Վալերի Գրիգորյանի համեմատականում իրենց գյուղի տնջրեն ավելի առողջ է եւ ամուր քան սխտորաշենի տնջրեն։ Նա արդեն ճակատված սաղ սրտի Ենն արտեպետությունը զբաղում ատրանա, որպեսի տեսնակարմա վերականգնի, որպեսի չփողի։ Իսկ դա դեր շատ է պահպանողական ավելի բարդամա։ Այն որ պետական հոգացության տակ է հայտնվել միայն սխտորաշենի տնջրեն, հերհերի բնակիչը անարդար մոտեցում է համարում։ Ընդամենը 1 կիլոմետր իրարից բաժանող ճանապարհը կարելի է բարեկարգել եւ հերհերի հսկան նույնպես հասանելի դարձնել զբոսաշրջիկներին, ասում է Վալերի Գրիգորյանը։ Այստեղից մինչև սխտորաշենա տնջրենը մոտ 1 կիլոմետր ճանապարհը վերջոճապատին, այն տուրիստները որ դարից սխտորաշենա տնջրեն, այնտեղից կարող են ստավ ճան շարժուն դեպի Համարաս։ Բելլալալայան այսօր Նոյեմբերի 10-ին նշվում է երիտասարդության համաշխարհային օրը, որը սահմանվել է ժողովրդավար երիտասարդության համաշխարհային ֆեդերացիայի հիմնադրման պատվին։ Այդ իրադարձությունը տեղի է ունեցել 1945 թվականի հոկտեմբերի 29-ից նոյեմբերի 10-ը Լոնդոնում կայացած երիտասարդության համաշխարհային համաժողովի ժամանակ։ Պատմական համաժողովը գումարվել է երիտասարդության համաշխարհային խորհրդի նախաձեռնությամբ, որը ստեղծվել է երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ ֆաշիզմի դեմ պայքարելու համար։ Առաջին անգամ համաժողովին մասնակցել են միջազգային երիտասարդական շարժման ներկայացուցիչներ, որը միավորում էր տարբեր գաղափարախոսության եւ կրոնի հետևորդ 63 ազգի ներկայացուցիչ ավելի քան 30 միլիոն երիտասարդի։ Արգենտինական Մարդել Պլատայի կինոյի միջազգային փառատոնում կանադահայ ռեժիսոր Ատոմ Էգոյանի հիշիր ֆիլմը արժանացել է հանդիսատեսի համակրանք մրցանակին։ 30-րդ միջազգային կինոփառատոնի փակման արարողությունը տեղի է ունեցել նոյեմբերի 7-ին Մարդել Պլատայի աուդիտորիում թատրոնում, որի ներկայ են գտնվել ինչպես մրցույթի նախագահ Խոսե Մարտինես Սուարեսը, Արգենտինայի կինոյի եւ արվեստի ազգային ինստիտուտի նախագահ Լուկրեսիա Կարդոսոն, այնպես էլ հայտնի դերասաններ եւ իշխանության ներկայացուցիչներ։ Օսկարակիր Քրիստոֆեր Պլամմերի եւ Մարտին Լանդաուի մասնակցությամբ հիշիր ֆիլմը պատմում է Օսվենցիմի համակենտրոնացման ճամփարի տարագիրներից մեկի վրեժի մասին։ Ինչպես ինքը Էգոյանը բազմիցս նշել է, ֆիլմը արտացոլում է նաեւ հայոց ցեղասպանության ցավն ու տարապանքը։ Իրանը ցանկանում է Հայաստանի միջոցով կապ հաստատել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների հետ։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Մահմուդ Վայեզին։ Իրանի կառավարության անդամը նոյեմբերի 9-ին Թեհրանում Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանի հետ ունեցած հանդիպմանը անդրադառնալով հայ-իրանական երկկողմ տնտեսական հարաբերություններին մասնավորապես ասել է. Հայաստանը անդամակցում է Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Մենք ցանկություն ունենք այդ առիթը օգտագործել եւ մեր ապրանքները արտահանել Ռուսաստան եւ Գառույցի այլ անդամ երկրներ։ Նոյեմբերի 9-ին Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանի ղեկավարած պատվիրակության, ինչպես նաեւ 65 հայ գործարարի մասնակցությամբ անցկացվում է Իրան-Հայաստան գործարար համաժողովը։ Սիրիական զորքերը Պալմիրայի շրջանում 40 զինյալ եւ 20 զրահամեքենայի ոչնչացրել։ Այս մասին Լատակիայում հայտնել է կառավարական բանակի ներկայացուցիչ գեներալ Ալի Մայհուբը։ Ըստ գեներալի Հոմս նահանգում սպանված ահաբեկիչների մեծամասնությունը արտասահմանցի է եղել։ Ինչպես վերջինս տեղեկացրել է, Սիրիայի կառավարական բանակը իսլամական պետության զինալների դեմ մարտեր է մղում Հոմսի Սադատ քրիստոնեական քաղաքում, որը 2013-ին գրավել էին Ջեբհաթ Աննասրա խմբավորման զինյալները։ Հաղորդվում է նաև, որ սիրիական զորքերը շարունակում են առաջխաղացումը Հալեպի շրջանում։ Նոյեմբերի սկզբից ի վեր Հալեպում ահաբեկչական խմբավորումների 8 ղեկավար է սպանվել։ Այո, թուրք եմ, բայց դա իմ մեղքը չէ։ Նման հայտարարություն է արել թուրք հայտնի դերասանուհի Սերրա Յլմազը CNN-ի ռեյտինգային հաղորդմանը։ Հաղորդման վարողը Սերրա Յլմազից հետաքրքրվում է, թե ինչպիսի բան է թուրք լինելը։ Թուրք դերասանուհին անսպասելի պատասխան է տվել հայտարարելով. «Այո, թուրք եմ, բայց դա իմ մեղքը չէ»։ Սերա Յիլմազի այս հայտարարությունը մեծ արձագանք է գտել թուրքերի մոտ, ովքեր բազմաթիվ վիրավորական գրություններ են ուղարկել նրա սոցկայքերով։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, ժամանակար ժամանական ձրև, վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հյուսիս արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1-ից 5, ցերեկը 6-ից 10 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։